cio comencigis cun Mendel. Uno e la brancioi de scienzo, quiu plei forte evoluis dum la lastai iardecoi, estas genetico. Gi pristudas la mechanismon de heredo inter la vivai estuloi nome la legioin por transdonado de caracterizajoi de uno generatio al alia. En la dua duono de la dudeca iarcento, sciencistoi prescribis la ribonuclean acidon, ro no a, ca la deoxi acidon, do no a. En la cromosomoi, cie trovigas la genoi. Oni do ec comprenis che genoi estas simple fragmentoi de tiui grandai moleculoi mutatioi en tiui fragmentoi clarigas la fenomenon de variado de la gena consisto. Tiel oni povis compreni la evoluon de spezioi. Genetico nun tempe applicigas en plurei facoi de medicino por prevento de malsanoi, classifico de tumoroi cae en farmacologio. Oni antau vidas che malsanoina oni baldau povus curatsi per geneticae technicoi. Sed gi estas grava ancao en ecologio, exemple, por conservado de spezioi minazzatai ie malapero, en agronomio, en zoologio, en iurscienzo, en toxologio, en epidemiologio. En la lasta iaroi, oni successis el trovi la tuta mapon de genoi, de diversae animaloi, inclusive de la homoi. Ciu tuta progreso de scienzo, tamen, povis ocasi nur pro la genia, patiensa laboro de austra monacho, ciu nascidis precise andau ducent iaroi, cae ciu, oni, gis nun, respecto plene, riverensas. Gregor Mendel estis ido de malriciae camparanoi quiu interesigis pri plantoi ec de sia infana acio. Li comensis sien studoin per la observado de reproductigio inter ratoi, sed shaine lia abato ne aprobis lien studoin pri la sexo de bestoi. Seque, li transiris al experimentado per plantui en la cultiveio de sia monacheio cae faridis clera botanicisto. Plei ofte li usis pisoina, pisum sativum, por siae unuae experimentoi. Per sistema ribridigado li povis observi che la transdonado de caracterizagioi inter la generazioi de plantoi obeas matematicaen constantoin. Per tio li formulis la famaen in de Mendel, quiui farigis la baso de genetico. Mendel publicigis sian observoen en la iaro 1866, sed dum pli ol tridec iaroi oni practice ignoris ilin. Facte, la tiamai sciencistoi shaine ne comprenis liain studoin. Non tempe oni consideras ilin schlossilai el trovoi. Charles Darwin ne estis informita pri tioi observoi. Nur en la dudeca iarcento oni ec attentis pri la gravezzo de la eltrovoi de Mendel. La nona mondo multe schuldas al tiu eminenta homo.